خب بسم الله الرحمن الرحیم درس سی هفتم اقسام الحال و ارتباطها بصاحبها اقسام حال و ارتباط آن به صاحب حال دویست و یک مل اصل فی الحال اصل در حال چه هست دویست و دو ترتبط الحال بصاحبها اذا كانت مفردة او شبه جملتین با چی چیزی مرتبط می حال با صاحبش زمانی که مفرد یا شبه جمله بود دویست و سه بماذا ترتبط الحال اذا كانت جملة اسمیه با چه چیزی مرتبط می شود حال زمانی که جمله اسمیه بود دویست و چهار بماذا ترتبط الحال اذا كانت جملة فعلیه به بفعل ماض مثبت با چه چی چیزی مرتبط میشه حال زمانی که جمله فعلیه بود که صدر آن فعل ماضی مثبت بود 205 بماذا ترتبط الحال اذا كانت مصدرة به فعل ماض منفی با چه چیزی مرتبط میشه حال زمانی که صدر آن فعل ماضی منفی بود 206 ماذا ترتبط الحال اذا كانت جملة مصدرة بفعل المضارع با چه چیزی مرتبط میشه حال زمانی که جمله ای بود که صدر آن فعل مزارع بود دویست, دویست یک في الحال الافراد لكنها تأتي جملة او شبه جملة لأن كل منهما يخلف المفرد في مثل هذا المقام میگه اصل در حال اینه که مفرد باشه اما گاهی جمله یا شبه جمله میاد زیرا هر یکی از اینها جانشین مفرد می در این مقام فواید الجملة الحالية تكون اسمية وفعلية في محل نصب میگه جمله حالیه یا اسمیه میباشد یا فعلیه و محلا منصوب میباشد و یشترط فيها أن تكون خبرية غير مقترنة بما يصرفها إلى الزمان المستقبلي فلا يقال جاء زيد لن يسرع أو سيسرع للمنافاة بين الزمانين الحال والاستقبال میگه و شرط هست در حال زمانی که جمله باشه جمله خبریه باشه جمله چی باشه؟ خبری. همراه نباشه با چیزی که اون جمله رو تبدیل به زمان آینده بکنه همراه نباشه با چیزی که اون جمله رو تبدیل به زمان آینده بکنه پس درست نیست که گفته بشه جا زیدون فلن یسرعه آمد زید لن یسرعه در حالی که آینده شتاب نمی کنند یا جا زیدون او آمد زید در حالی که چیکار کند شتاب خواهد کرد میگه چرا چون لن و سینه معنی رو به آینده تبدیل میکنند میگه درست نیست جمله ما اگر خبریه بود همراه با چیز بود که معنای آن رو به آینده تبدیل کنه چرا میگه منافات هست بین دو زمان حال و آینده متوجه متوجدي دو إن الحال حكم على صاحبها كما أن الخبر حكم على المبتدا فتربط به كما يربط الخبر بله میگه حال حکمی بر صاحبش هست همانطور که خبر حکمی برای بر مبتدا هست در نتیجه رب داده میشه بله رب داده میشه به صاحبش همانطور که رب داده میشه خبر به مبتدا دویست دو اذا كانت الحال مفردتن او شبه جملة اي ظرفا او مجرورا ارتبطت ارتبطت بالضمیر فقط زمانی که جمله زمانی که حال مفرد بود یا شبه جمله بود یعنی ظرف یا مجرور بود میگه اینجا فقط با زمین رب داده میشه فقط با چی چیزی مرتبط میشه مانند اقبل شاعر منشیدن روی کرد شاعر در حالی که شعر میخواند نشید میخواند خب اینجا منشیدن حال ما مفرد است حال ما چی هست؟ مفرده با زمیر مستتر رب داده شده است با صاحبش که شاعر باشه جاء الامیر بین رجاله و صار فی موکبه خب جاء الامیر بین رجاله اینجا شبه جمله هست دیگه چه هست؟ شبه جمله خب با ضمیر نه این بین رجاله اینجا این ظرف هست با ضمیر ه رب داده شده است در صارفی موکبه هم با ضمیر ها فائده قد یغنی تقدیر الضمیر عن ذکره نحو اشتریت اللؤلؤ مثقالا بدینار میگه گاهی موقع بی نیاز میکنه تقدیر زمیر از ذکرش یعنی مقدر بودنش از این که خود زمیر ذکر بشه ما رو چیکار میکنه بینیاز میکنه مانند خریدم لؤلؤ را یک مسقالشو به دینار اینجا در اصل چونین هست اشتره تو لؤلؤ مسقالا منهو به دیناره که منهو چی شده هست شده بعت البر قفیزون به همین خریدم فروختم گندم رو یک قفیزشو رو به درهم که اینجا قفیزون منه که منهو چی شده بازم بله. هست شده میگه فقفیزون و ما بعده مبتدعون و خبرهما فی محل نصب حالون میگه قفیز و ما بعده مبتدعون و بئت البره قفيز منه بدرهمين میگه کلمه قفیز و ما بعدش مبتدا و خبر اینا محلن چه هستند؟ منصوب منصوبت چون حال هستند چون چه هستند؟ بله. اینجا جمله شد چطوری گفته خب به نظر من این جمله اشتباه داره میدونی چطوری اینجا میگه بعت البر فروختم گندم را قفیزون به درهم میگه فقفیزون و ما بعده مبتدا و خبرهما فی محل نصب حال خب اگر این این جمله رو اینجوری ترجمه کنیم اینجوری در میاد میگه قفیز و ما بعدش مبتدا هستند و خبر اون دوتا در محل نصب و حال می باشد در حالی که اینطوری نیست بعد اینجوری بگیم فقفیز و ما بعده مبتدا و خبر و هما فی محل نصب حال قفیز و ما بعدش مبتدا و خبر می باشند و این دوتا محلا منصوبند و چی می حال می باشه یعنی به نظر من اینش درسته دویست و سه اذا کانت الحال جملة اسمیه ارتبطت بالواو أو بالضمیر أو بالواو و الضمیر معا غیر أن ارتباطها بالواو واجب في موضعين در دویست و سه میگه زمان که حال جمله اسمیه بود حال جمله چی بود؟ اسمیه ربط داده میشه با واب یا با زمیر یا با هر دوتا جز که ارتباط حال با صاحبش در دو جا واجب است در دو جا چی است؟ واجب اذا خلت من زمیر یربطها به صاحبها زمان که خالی از زمیری بود که اون حال رو به صاحبش چی بده؟ رب بده اینجا باید واو بیاریم با واوش چکار کنیم؟ رب بدیم مانند تو و و نایمون بیدار شدم در حالی که مردم چی بودند خواب بودند خواب بودند خب این واو واو حالی هست الناس مبتدا نایمونه خبرش اینجا جمله اسمیه ما به وسیله واو واجب است که چی داده بشه رب داده بشه دو اذا تصدرت زمیر صاحبها له تكلم الخطيب وهو واقف دومین جایی که باید ما با واو ربطش بدیم اینه که صدر اون جمله حالیه زمیری باشه که به صاحبش برمیگرده زمیری باشه که به چی برمیگرده در اینجا هم باید واو بیاریم مانند سخن گفت خطیب در حالی که ایستاده بود اینجا هو به کی برمیگرده به خطیب به کی پس صدر جمله حالیه ما زمیری است که برمیگرده به صاحبش که خطیب باشه به کی صاحبش بله فوائد ان اسقاط الواو يوهم ان ما بعدها كلام مستأنف منقطع عما قبله لا وصف مبین حالت الخطیب وقت التكلم در فائده میگه میگه انداختن واو در تکلم الخطيب وهو واقف میگه انداختن واو چونین وهم میاره که ما بعدش سخنی جدید هست از سر نو هست و موقت هست از ما قبلش یعنی جداگانه هست و وصفی نیست که حالت خطیب رو در هنگام سخنرانی چکار کار بکنه بیان, کنیم. یعنی اگر ما اینجا واو بیان کنیم تکلم الخطیب هو واقفون ما چونین چونین وهم میاره برای خواننده برای شنونده که این یک جمله اثر نو هست به ما قبلش ربط ولی واو که بیاریم نه واو که بیاریم به ما میگه که نه این داره حالت خطیب رو بیان میکنه حالت چی رو بیان میکنه؟ خطیب دو یقال لهذه الواو واب الحال او واب الابتدا این واب واب حال یا واب ابتدا بهش گفته میشه و ضابطها صحت وقوع اذ موقعها ضابطه شناختش هم اینه که تو به جاش بتونی اذ سر جاش بیاری واو برداری و سر جاش بیاری اگه درست در اومد واب حاله یا واب ابتدا مانند سافرت و قالعه بله اینجا ما میدونیم که این واو واو حالی است چرا چون ادو میتونیم راحت سر جاش بیاریم سافر تو اذا الشمس طالعه س اذا كانت الجمله الحاليه الاسميه مؤكدة لمزموم للجملة السابقة يجب تجريدها من الواو إذا كانت الجملة الحالية الإسمية مؤكدة لمضمون الجملة السابقة يجب تجريدها من الواو نهو هذا الحق لا ريب فيه میگه زمانی که جمله حالیه اسمیه مضمون جمله قبلی رو تاکید میکرد مضمون جمله قبلی رو چکار میکرد؟ تأکید. اینجا واجب است که واو نداشته باشه تجرید از واو باشه بدون واو باشه مانند هذا الحق و لا ریب فی اینجا ببین میگه این حق است شکی در آن نیست خب شکی در آن نیست داره همین این حقو تاکید میکنه مضمون قبلی رو چکار میکنه تاکید میکنه اینجا ما نمیتونیم واو بیاریم اینجا نمیتونیم بگیم هذا الحق و لا ریب فی بلکه بگیم هذا الحق لا ریب چون داره تأکید بر جمله بله جمله ما قبل شو مضمونش شو تأکید میکنه چار اذا وقعت جملة الحال الاسمیه بعد حالت حال المفردة يستحسن معها ترك الواو طلبا للمشاكلة بينهما كقوله والله يبقيك لنا سالما برداك تبجيل وتعظيم وفي غير هذا الموضع يجيز تجريده منها على ضعف كقوله بكت عيني فما أجدي بكاها على زمن مضى لا خير فيه در المثال مثال إذا وقعت جملة الحال الحال الاسمية إذا وقعت جملة الحال الاسمية بعد حال مفردة يستحسن معها ترك الواو طلبا للمشاكلة بينهما إن جاء زمانی که واقع شد جمله حال إسمية بعد حال مفرد يعني ابتدا حال مفرد ومدبود بود بعد از اون حالی اومده بود که اون حال جمله بود و اسمیه بود جمله بود و چی بود؟ اسمیه. میگه اینجا پسندیده هست که واف ترک بشه بهتر زیباتر این است که واف چی بشه؟ اون واوی که رب میشه ترک بشه چرا؟ میگه به خاطر مشابهت بین این دوتا حال بین این دوتا ماننده والله یبقیک لنا سالما برداق تبجیل و تعظیم خب و خداوند باقی بگذارد تو را برای ما سالم در حالی که سالم هستی این سالمن حال هست و مفرد است حال هست و چه هست؟ که تبجیل و تعظیمون این حال جمله هست حال چه هست؟ بله خب اینجا حال ما میگه زیبا همین هست که واو نداشته باشه به خاطر این واو بش نداده والله يبقيك لنا سالما دیگه نگفته و برداک تبجیل و تعظیم خب میگه بهتر همین هست چرا؟ چون قبلش یک حال مفردی اومده به خاطر مشابهت بین این دوتا یستحسن و ترک الواف ترک واف زیباتر و پسندیده تره وفي غير هذا الموضع يجوز تجريدها منها على ضعف اما در غیر از این جایگاه میگه تجرید از واو جائز است منتها به شکل ضعیف به شکل چی؟ که قوله بکت عینی فما اجدا بکاها علا زمن مضا لا خیر فی گریه کرد چشم من پس گریه آن نفعی نداد به خاطر زمانی که گذشته بود خیری در آن نیست بله خب اینجا بکت عيني فما اجدا بکاها على زمن مضا لا خیر فیه خود در مثال واو ترک کرده ولی واو اینجا درست نیست چرا درست نیست؟ به خاطر اینکه اینجا قبلش حال مفرد نیومده بکت عینی فما اجدا بکاها على زمن مضا گریه کرد چشم من پس نفی نداد گریه آن به خاطر زمانی که چی بود گذشته بود ولا خیر فیه در حالی که در خیری نبود 24 اذا كانت الحال جملة فعلية فعلها ماض مثبت ارتبطت بالواو وقد نحو جاء الرسول وقد أسرعه وذلك واجب اذا خلت من ضمير صاحب الحال نحو سافر الرسول وقد طلع الفجر در شماره 24 میگه زمانی که حال جمله فعلیه بود زمانی که حال چی بود جمله فعلیه و فعل آن ماضی مثبت بود و فعل آن ماضی مثبت بود رب داده میشه این جمله حالیه به وسیله واو وقت مانند جا الرسول وقد اسرع آمد رسول در حالی که شتاب کرده بود خب اینجا از اونجایی که اسرعه فعل ماضی مثبت هست هم با واو ربط داده شده هم با قد هم با واو و هم با چی؟ قد میگه و ذالک واجب اذا خلت من زمیر صاحب الحال میگه و این یعنی این واو و قد آوردن واجب است زمانی که در جمله حالیه ما زمیری که به صاحب حال برمیگرده وجود نداشته باشه در این حالت و قد واجب میشن مانند سافر الرسول و قد الفجر مسافرت کرد رسول فرستاده در حالی که طلوع کرده بود چی؟ فجر اینجا در طلع الفجر زمیری نداریم که به رسول بر بگرده پس لذا واو قد اونجا رسول اسرع بر زمیر اسرع بر رسول برمیگشت اونجا به چی میگشت؟ رسول. اما در طلع الفجر زمیری که به رسول بر بگرده به صاحب حال بر بگرده وجود نداره. پس اینجا واجب است فواید قد تتجرد الجملة الحالية المصدرة بفعل ماض مثبت من قد ملفوظة فتنوى مقدرة وحينئذ تجرد من الواو تتجرد من الواو لئلا تلتبس بالعاطفة كقول الشاعر وإني لتعروني لذكراك هزة کما انتفض الاسفور بلله القطر بله اینجا میگه و گاهی جمله ای که با فعل ماضی مثبت شروع میشه بدون قد هست بدون قد لفظی هست بلکه مقدر هست بلکه قد چه هست؟ مقدر هست اما در این حالت اما در این حالت از واو هم مجرد میشه از واو هم چی میشه؟ مجرد. تا اینکه با واب حرف عطف قاطی نشه این بیت و اینی لتعرونی لذکراکی هزتون کما انتفض العصفور بلله القطر میگه و, به من میرسد به یاد تو به خاطر یاد تو داره اون محبوبشو میگه میگه و میرسد به من به خاطر یاد تو لرزشی همانطور که گنجشک خودش رو خیلی حرکت میده زمانی که آب او رو چکار کرده باشه خیز کرده باشه میگه من هم به خاطر یاد تو همونجوری مضطرب میشم میلرزم خب اینجا میگه قد هست شده در حالی که چنین هست ای و قد بلله و قد بلله القطر و قد بلله القطر بله که اینجا قد واف چی شدند هست شدند و ندر ذکر قد بدون الواو و میگه ذکر قد بدون واو هم خیلی چی هست نادره نادره خیلی چیه؟ نادره مانند قول شاعر وقفت برب الدار قد غير البلا معارفها والساريات الهواطل بله اینجا هم وقفت به ربع الداری و قد غیر البلا معارفها که اینجا قد بدون واو اومده میگه این بدون واو آمدنش یه چیز نادریه یه چیز چیه؟ نادر. میگه ایسادم در کنار خانه اون محبوبه ای که اون آثارش رو باران پیدر پچکار کرده بود؟ تغییر داده بود اینجا پس قد بدون چی اومده؟ میگه این نادر است دو اذا وقعت الجملة الحالية المصدرة بفعل ماض مثبت بعد إلا أو قبل أو الشرطية وجب تجريدها من الواو والقد من الواو وقد لفظا وتقديرا انه ما تكلم إلا ضحك أي ضاحكا ولا أرعين أهدى ودادك راسلتني أو قاطعتني بله میگه زمانی که واقع شد جمله حالیه زمانی که واقع شد جمله چی؟ جمله حالیه که صدر آن فعل ماضی مثبت بود فعل ماضی چی بود؟ مثبت میگه زمانی که این جمله حالیه واقع شد بعد از الله بعد از چی؟ یا قبل از او یا این جمله قبل از چی واقع شده بود؟ او در این حالت واجب است که از واو و از قد لفظا و تقدیرا مجرد باشه لفظا و تقدیرا واو و قد نداشته باشه مانند ما تکلم الا ضحک سخن نگفت مگر این که خب اینجا ضحکه میبینیم که جمله حالی ما فعل ماضی مثبت هست بعد از الا اومده اینجا دیگه نمیتونیم واو و قد بیاریم نه لفظا و نه تقدیرن لارعین عهد که راسلتنی او قاتل من اهد دوسیت رو مراعات میکنم حالا چی تو ادامه میدی چی قطع کنی که اینجا راسلتنی لارعین عهد ودادک و قد راسلتنی اینجا دیگه و قد نمیتونیم بیاریم نمیتونیم چیکارش کنیم چون قبل از او اومده چون قبل از پس بعد از الا یا قبل از او لفظا و تقدیرا بعد مجرد از واو قد باشه دویست و اذا كانت الحال جملة فعلية فعلها ماض منفي بما وجب اقترانها بالواو فقط زمانی که حال جمله فعلیه بود فعل آن ماضی منفی بود به وسیله ما ماضی بود که به وسیله چه منفی بود ما اینجا واجب است که فقط با واو همراه باشه فقط با چه همراه باشه مانند وقف الخطیب و ما فاهو و ما فاها ببنت شفهن وقف الخطيف و ما فاه به بنت ایستاد خطیب در حالی که چیزی نگفت خب اینجا و ما فاه و ما فاه ما فاه فعل ماضی منفیه به ما منفیه اینجا فقط میگه با واف سرش بیاد و ما دیگه قدر نمیتونیم سرش بیاریم, بیاریم. جا ایدون و ما طلعت الشمس اینجا هم طلعه به وسیله ما منفی است فقط واو میتونیم روش بیاریم و قد نمیشه آورد نمیشه آورد شیش اذا كانت الحال جمله فعلیه فعلها مضارع مثبت ارتبطت بالضمیر وحده میگه زمانی که حال جمله فعلیه بود و فعلش هم مضارع مثبت بود فقط با ضمیر ارتباط داده میشه مانند اقبل صدیق یبشر القومه رو کرد دوست در حالی که بشارت میداد قوم را اینجا یبشر القومه درش زمیر هو هست با زمیر رب داده شده دیگه واو اینجا نمیاریم چون فعل مزاره مثبته چون فعل مزاره ما تقع قبلها قد میگه به شرطی که ما قبلش قد نیومده باشه اگر قد اومده بود اون موقع واو هم باید بیاد ارتباط و بالواو ایزه میگه پس ارتباطش با واو همچنین واجب میشه مانند لم تؤذوننی وقد تعلمون اننی رسول الله الیکم خب اینجا واو حالی ما وقد تعلمونه چرا مرا می آزارید در حالی که میدانید من رسول الله هستم به سمت شما من فرستاده خدا به سمت شما هستم اینجا حال ما تعلمونه فعل مزاره مثبته از اون جایی که روش قد اومده پس واف هم باید بیاد و اذا کان المضارع منفیا بلم او بلما فالمختار ربطها بالواو والضمیر معا و زمانی که اون جمله حالی مزاره منفی بود منفی بوسیل لم یا لما میگه قول ارجه و مختار همین است که با واو و زمیر هر دوتا چی بشه رب داده بشه مانند ادبت المذنب ولم اشفق بله که اینجا با لم منفی شده است و با واو و زمیر چی شده است؟ بله ادب کردم گناهکار در حالی که من دلم نمیسوخت لم بله پس با لم منفی هست هم با واو رب داده شده هم با زمیر انا هم با زمیر قطفت الثمرت ولما تندج باره چیدم میوه را و هنوز نرسیده بود اینجا هم با واو رب داده شده و هم با هیه با هم با چی؟ که در تندج پنهانه و قد تأتی بواو فقط و گاهی فقط واو میاد مانند از زیدون ولم تطلع شمس زید آمد و خورشید طلوع نکرده بود که اینجا برای زلحال دیگه زمیری وجود ندارد و اذا کان منفیا لا او ما ارتبطت به زمیر فقط اما اگر اون فعل با لا یا با ما منفی شده بود فقط با زمیر رد داده میشه فقط با چی؟ زمیر مانند قمت لا بالی که اینجا فقط با زمیر انا رب داده شده تو که ما اخافو من که شرن اینجا هم در ما اخافو فقط با زمیر انا رب داده شده دیگه واوی در کار نیست